ันไม่ไหวอะ่ะ มันมีราก เมื่อเรารู้ถึงเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเห็นโทษของมัน ไอการที่เราสนุกสนานเล่นเล่น หัวหัว หรือพูดกันในทางที่ไม่สำรวม ท่านใช้คำว่าให้สำรวมให้ระวัง พระท่านใช้คำว่าสังวรไง ถ้าไม่สังวรแล้วพวกนี้มันเกิดขึ้นหมดเลย เพราะสังวรมาจากคาว่าสติ ถ้าหากว่าเป็นชาวบ้าน ท่านก็ไม่ได้ห้ามว่าคุณจะไปเสพกามไม่ได้แต่วิกามะสังวร คือให้รู้จักพอดีจะกินอาหารก็ให้มีการมาสังวรให้กินแต่พอดี ไม่ใช่ว่าคุณจะอร่อยไม่ได้ คุณก็อร่อยได้ แต่ว่าให้พอดีน้อยหน่อยจะว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วจะอริออร่อยไม่ได้ไม่ใช่นะอร่อยได้เหมือนเดิม แต่ว่า อย่ากินเยอะ แล้วอย่าให้อร่อยเยอะเกินไป ถ้าอร่อยเยอะไปไง เป็นโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมเพราะอร่อยเยอะหมายความว่ามันปรุงแต่งเยอะใส่สารนั่นสารนี่ ใส่ผงชูรสใส่อะไร แล้วแต่เราก็จะใส่อ่ะ อันนั้นเขาเรียกว่าปรุงเยอะเกินไปมันเป็นโทษ นั่นคือตัวลดความอร่อยลงให้พอดีปรุงธรรมดาเนี่ยแล้วก็อย่าไปกินเยอะ คือสังวรเอาไว้อันนั้นเองเราก็เจลลี่ what happened and so listen to me because we talk about the root of the uh, bodily feeling, the root of unhappy feeling, the root of uh, happy feeling. The happy feeling, when you attach it, just a happy feeling, cause the uh, dis uh, like like dislike love and i love love, love that that's the root of from happy feeling so when extend to be maybe more 15, 15 root extend like the, the, the root of the tree. When you cannot control the one root, other root will extend again and again. The same thing, if you cannot control your happy feeling or happy feeling, also they will extend many, many emotion. Uh, maybe happy feeling extend to be positive emotion. But unhappy feeling cause negative emotion but maybe the English was not more enough to explain about that. But the Thai language really started to uh, analyze such a mental states. We can separate many, uh, many states. So each day we are dominated by hindrance. We have five hindrances. First, sensual desire or sensuality. When sexuality, you don't have the mindfulness aware of that, they must extend to be desire. Yeah. When you feel desire feeling, but you never see, you never realize that, you never aware of that, they extend to be other root, many, many root. That we talk about that. So today we chant about the Vedana or the feeling. Feeling or sensing, sensing bodily feeling we call sensing, na? mental feeling we call feeling. ไม่ทันเส้นนี่ we call feeling so we talk about that ดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อเราตระหนักรู้ถึงเรื่องของรากรูทของกิเลสเพื่อให้จะรู้ว่ามันเป็นรากพิษ poison root the point the feeling happy feeling or happy the poison root of the uh, the mind but for worldly life they don't care because we attach it but for noble life we aware of that we try to control in the middle way. But actually, if you attach enjoyment, you cannot control your feeling. You get over consumption, over eating, over sleep, over attach. That we call over enjoyment. That the root of that. ดังนั้นเราก็ต้องมาละตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเลยมาละ เกิดความไม่พอใจมาตระหนักรู้ ดังนั้นสติที่เราจะสร้างเพื่อที่จะมาละเหล่านี้น้อยๆเนี่ยพอไหมไม่พอ เพราะฉะนั้นสติที่เป็นสัญชาตญาณไม่พอ สติที่เป็นสัญชาตญาณไม่พอ แต่เราจะต้องเปลี่ยนสติสัญชาตญาณให้เป็นสติที่เป็นปัญญาญาณ ถึงจะมาละเหล่านี้ได้เร็วแต่สติสัญชาตญาณเนี่ยมันละได้เฉพาะหยาบหยาบ เช่นเราไม่ชอบเรื่องนี้เราก็อาจจะไปทำเรื่องอื่นซะเปลี่ยนได้เปลี่ยนอารมณ์ ในส่วนสติสัญชาตญาณแต่เพียงแค่เปลี่ยนอารมณ์หรือกลบเกินอารมณ์เท่านั้น แต่มันถอนลากไม่ได้ พอมาเจริญสติที่เป็นปัญญายาณเนี่ยมันถอนลูดถอนลากได้เลย เพราะนั้นสติสัญชาตญาณมันอยู่ในระดับของสมถะอยู่ สมถะนี่ใช้สติสัญชาตญาณระดับสูง แต่วิปัสนาใช้สติปัญญายาณระดับต่ำถึงระดับสูงสุดเลย พราะนั้นพวกที่ทำสมถะไปแค่พรมไปไปอริยะไม่ได้ เพราะว่าไม่ได้พัฒนาเจลิ when we want to uproot this root we need to develop the mindfulness but m a e s we have two kind of that worldly mindfulness and noble mindfulness or uh, sufficient mindfulness and ultimate mindfulness So when we practice like this, we try to develop the energy of mindfulness for transform uh, instinct power or habitual energy to be mindfulness, mindful energy. Just f i n d p u l n e s s cause the i n s i d e wisdom. i n s i d e wisdom also can cut the root of desire, cut the root of enjoyment. We talk about that. ดังนั้นการที่เราจะมานั่งสร้างจังหวะแบบให้แล้วไปวันๆมันไม่ได้เลย จะต้องทำอย่างสังเกตทำอย่างเข้าใจและทำอย่างสนุก ให้เน้นว่าทำอย่างสนุก อย่าไปทำอย่างน่าเบื่อ แต่ถ้าหากคนไหนทำสนุกได้มันจะไปได้ไวแต่คนที่ทำอย่างน่าเบื่อนี่ก็ต้องใช้ความอดทนสูงหน่อยเท่านั้นเอง เพราะว่าตัวสติปัญญายังไม่ไม่เกิด ก็ใช้ความอดทนไปก่อนนะอดทนทำไปทำทนไปทนไป เดี๋ยวมันก็ปัญญามันค่อยเกิดตามมาใช่ไหม แต่คนที่มีปัญญาอยู่ก่อนแล้วมันเข้าใจได้ไวแต่คนมีปัญญามันเสียอย่างคือว่าความขยันน้อยไปหน่อยบอกฉันรู้แล้วฉันไม่ต้องทำ อันนี้คือว่าข้อเสียของคนมีปัญญานะ คือหมายความรู้แล้วไม่ต้องเห็นทำ แต่ข้อเสียของคนที่ไม่มีปัญญาอู้ยากเกินไปฉันไม่ทำตกลงทั้งสองคนเนี่ย คนถ้ามีปัญญาไม่มีปัญญาถ้าว่าไม่มีสติแล้วเนี่ย ใช้ไม่ได้ทั้งสองฝ่ายเลยนะ แต่พอเจริญสติขึ้นมาเนี่ยคนมีปัญญาก็ทำได้ คนไม่มีปัญญาก็ทำได้ แต่คนที่มีปัญญาน้อยพยายามให้มากขึ้นไปหน่อยนึงคนที่มีปัญญามากก็ทำให้ละเอียดลงไปอีกนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวสติจึงสติสัพพัตปัญญาพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ดีมากลบตรงนี้นะเพราะนั้นตัวสติ in mindfulness can uh, can be developed by many ways from insight meditation or concentrate meditation. But how can develop the energy of mindfulness? That's our practice. Why we repeat again and again for hand movement. Actually, our mind they never accept the repetition. When you do something with repetition, you feel bored, feel upset. Okay, so when you move your hand for whole hour, you feel upset. So how can you enjoy with your practice? That is the way of the practice. But we cannot enjoy with it. We not no tasty, <laughs> no taste, no delicious. How can I enjoy it? Uh, really tasteless. So the, how can you uh, use the wisdom, transform tasteless to be tasty? That's the way of the practice. Okay. ดังนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้เอาไว้เป็นหนึ่งว่าเป็นนี่นะหนึ่ง สติสัพพัทธปัจจยาสัพพัทธปัจจยา สติเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกการทุกสถานที่ต้องทำตลอดเวลาสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวง คือหมายความว่าสติจำเป็นในในทุกเรื่อง อันที่หนึ่งเนี่ยสติเนี่ยจำเป็นต่อชีวิตทุกเรื่อง เป็นสิ่งจำเป็นในต่อชีวิตนะจำเป็นต่อชีวิตทุกทุกกรณีทำน้อยไม่ได้นะทุกกรณีสองสติเตสังนิวรณังเตสัง สติอ๋อตกสติไปนะสองสติเตสัง นิวรณัง ติเตสัง นิวรณัง สติเป็นเครื่องกั้นบาปประธรรมทั้งปวง สติเป็นเครื่องกั้นได้หมดใช่ไหมเครื่องกั้นทั้ง บาปทั้งกุศลอกุศลกั้นได้หมด แต่ว่าต้องเป็นสัมมาสตินะ ถ้าเป็นมิจฉาสติกั้นไม่ได้เหมือนเดิมบางทีมิจฉาสติไปทำให้นิวรณ์มันละเอียดไปทำให้กิเลสมันละเอียดได้ด้วย แต่ต้องเป็นสัมมาสติสติเทสานิวรณังสติอ่าสตินี้อ่าสกัดกั้นดีกว่านะอ่าบาปธรรมทั้งปวงอ่าบาปธรรมได้อันที่สามสติ โลกัสมิชาคโล สติโลกัสมิ ชาคโลน่สตินี่จะปลุกให้เราจิตให้ตื่นได้ ปลุกโลกให้ตื่นได้เลยอะ่ะหลวงพ่อพุทธทาสถึงก็บอกว่า ถ้าใครมาเจริญสติ ในโลกนะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ว่าโลกนี้มันจะเย็นลงทั้งใบเลย เอาแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทุกวันนี้คนมีสติ ทั่วโลกไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ ห้าเปอร์เซ็นก็ยากนะท่านบอกว่า แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นโลกทั้งใบมันจะเย็นลงทันทีเลย เราก็เริ่มมาทำแต่เรื่องเจริญสติสติเนี่ยปลุกคนให้ตื่นในโลกปลุกคนทั้งโลกให้ตื่นได้ สติโลกัสมิชาคโลสัพพติสัพพสัคโลแล้วสติสัพพะปัจจยา สัพพะปัจจยาแล้วสติโลสติกัสกุสคาคโล แล้วสติอะไรนะทำให้คนมีสติเป็นคนทันสมัยอะว่าไงท่านชาญธรรมมีสติไปทำให้เป็นคนทันเหตุทันการทันงานทันคนทันคนทันเกมสติ เตสังนิวรณัง สติสัพพะปฏิยสติมัตโต สถาพัทังอ่าได้ละสี่สติมัตโต สถาพัทางสติทำให้เป็นคนสมัยได้เสมอทำสติทำให้รู้เล่าเท่าทันคนทันเกมทันงานทันคนทันคนทำเกมตัวสติตัวเนี้ยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องสติมาก ในเรื่องหมวดสติ เราสติในเวลาไปสวดหมวดพิเศษเนี่ยหมดถึงเรื่องสติจะพูดถึงเรื่องสติไม่มาก ท่านจึงเอาสติมาเป็นฐานยังไงทำทั้งหมด8่พันธรรมคำขันธ์ The Buddha teaching, all of them are eight, uh, eight, 800, uh, No, 84,000, no? 84,000. 84,000. 84,000 topic, 84,000 teaching of the Buddha talk about that. วิคอตายปิตากะที่ปิตากะออเดอร์ทุกินเดอะบุดิตบุดาแคนนบุดาทิชิงบุดาสคริปเจอร์บุดาแคนนอีทอล์กอบอทิตฟอร์ดีฟอร์เอ่อเอตี้โฟร์ทาวเซนอีเดียมเอตี้โฟร์ทาวเซนทอล์กอบอทิตดังนั้นเราจึงไม่สงสัยว่าทำไมพระพุทธองค์จึงเอาสติมาเป็นฐานของทั้งหมด เพราะสติตัวนี้หมายถึงว่าความไม่ประมาทนี่ไง สติและความไม่ประมาทอันเดียวกัน แล้วท่านยังกลัวว่าเราจะลืมนะ ตอนที่ท่านจะตายสั่งไว้เป็นพินัยกรรมชิ้นสุดท้ายอีก ว่าหันทธานิพิกเวอามันตยามิโวขยะวยะธรรมาสังขาระอัปมาเทนะ สัมปาเทถะเพราะนั้นสติท่านใช้คำอัปมาเทนะคือความไม่ประมาท ท่านทั้งหลาย ฉันเขาบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งเดียวที่พวกแกจะทำคือ ให้มีสติตลอดเวลา เท่านั้นเองแล้วมันจะไม่ทุกข์ อันนี้แปลแบบชาวบ้านนะ มันไม่มีอะไรเท่งแท้แน่นอนอะแต่ถ้าว่าแกมีสติอย่างเดียว ไอ้ความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงแท้ ทั้งหลายเนี่ยทำอะไรแกไม่ได้ ว่างั้นอะแต่ถ้าแกมีสติอย่างเดียวเนี่ยทุกอย่างมันสบายหมด แต่ถ้าหากว่าแกขาดสติแล้ว ไอ้ความแปลงเปลี่ยนแปลงแปรปรวนทั้งหลายเนี่ยจะเล่นงานเราเป็นทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์แล้วทุกข์อีกใช่ไหม มีสมบัติก็พัดพรากสมบัติ มีลูกก็ไม่ดีอย่างใจมีผัวก็ไม่ได้อย่างใจมีเมียก็ไม่ได้อย่างใจมีบ้านก็ไม่ได้อย่างใจมีรถก็ไม่ได้อย่างใจมันทุกตลอดอ่ะ ใช่ไหมดังนั้นเราจะทํำยังไง ก็ต้องมาเจริญสติพอเจริญสติมารู้เท่าทันมันทิ้งไม่ใช่ทิ้งเหล่านั้นนะมันทิ้งความคิดทิ้งความรู้สึกใช่ไหมมันทิ้งความรู้สึกอันนั้น แต่เราจะไปทิ้งผัวทิ้งเมียทิ้งลูกทิ้งสมบัติไม่ได้ แต่ทิ้งความรู้สึกที่เราจะไปยึดไปชอบมันซะใช้มัน ใช้มันให้เป็นประโยชน์แต่ไม่จำเป็นต้องยึดมัน มันหายแล้วก็แล้วไป เนี่ยเอามาครั้งหนึ่งนะมาต่อเครื่องอยู่ที่เกาหลี มัวแต่ขนกระเป๋า พอไออะไรย่ามที่ผ่านสายพานที่เช็คกันนะเราจัดกระเป๋าแล้วก็ไปเลย ไม่เอาย่ามไปถึงเครื่องเอากูจะเอาของในเอาย่ามกูไปไหนอะไปถึงวัดสเวกันเรียบร้อยแล้วอ้าว มันไม่ใช่ของราช่างมันไม่ใช่ของเราช่างถ้ามันเป็นของเรา มันต้องกลับมา ถ้ามันไม่กลับมาแสดงมันไม่ใช่ของเรา จบ พอวันต่อมาทางนู้นมันมันส่งแฟกมา ทางเกาหลีนะอ่าโคเรียแอร์ไลน์มันส่งแฟกอันนี้เป็นของคุณใช่ไหมใช่เพรุ่งนี้คุณมารับที่ไอแอร์พอร์ตก็แล้วที่ลาสเวกัสเราก็ไปรับเออมันแสดงว่าเป็นของเรา มันถึงกลับมาเพราะเรื่องนี้มาก็เลยว่าถ้าเราทำใจได้อย่างเงี้ย มันไม่ทุกข์อ่ะแต่ถ้าเป็น โยมเป็นไงทั้งบัตรเครดิต ทั้ง พอดีว่าเอามาเอาพาสปอร์ตกับไอเขาเรียกว่าอะไรบอร์ดิงพาสนะใส่กระเป๋าอังสะมึงงั้นขึ้นเครื่องไม่ได้เลยว่างั้นเถอะพอดีเอาพาสปอร์ตกับใส่อังสะมันถึงเข้าเข้ามาในอเมริกาได้ เงี้ยถ้าว่า เอาพาสปอร์ตเอาบอร์ดิงพาสใส่ในย่ามเสร็จเลยทีนี้ ไปไม่ได้เลย อันนี้คือว่าไอการทำใจได้ในเหตุการณ์เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ต้อง สบายมันไม่ต้องไม่ต้องวุ่นใจถ้าเป็นโยมเป็นไงวุ่นเลยใช่ไหมโอ้โหจะทำนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยมาถึงนี่แล้วไม่รู้ยามกระเป๋าหายไปไหนไม่รู้เนี่ย แต่นี่เราทำใจได้ว่าเออเนาะไงก็ได้ เพราะเราเกิดมามันก็ไม่มีมันนี่มีแต่ตัวอของชิ้นหนึ่งก็ไม่มีใช่ไหมแล้วของพวกนี้มันมาทีหลังท่านั้นเราไปยึดเป็นของเราได้ได้ไงอ่ะมันก็สบายใจได้สติแค่นี้แหละ สบายใจทันทีเลย แต่ถ้าสมมุติว่าเรามาเจริญสติมาก่อนโอ้โหทุกข์ใจตลอด ไม่มีความสุขตลอดเลยว่าเป็นตกนรกตลอดเลยนั่งเครื่องมาสิบกว่าชั่วโมงตกนรกตลอดถ้าไม่ได้สติใช่ไหมพอได้สติปั๊บมันไม่ใช่ของเราเนี่ย ไปห่วงมันทำไมอ่ะแล้วก็มันไม่ได้เกิดมาการสิ่งนี้เราขนาดเราเราได้ร่างกายมาเป็นของเราเนี่ยเอาไว้ไม่ได้เลยก็ไปสายย่ามกระเป๋ามันจะทำมันจะหายไม่ได้ จบเรายมคิดอย่างนี้ได้ไหมถ้าไม่เจริญสติไม่มีทาง นั่งเครื่องมาตกนรกตลอดนะ จนกระทั่งของมาถึง ก็ไปเอาของเท่านั้นเองจบ ดังนั้นมันก็ทำให้เราสบายตรงนี้เอง เวลาเราอยู่กันวันหนึ่งใช่ไหมเงินหายไปจากบัญชีหนึ่งแสนเป็นไงช็อกไหมช็อกเป็นลมคาที่เลยโอ้โหมาตลอดชีวิตหมดตัวเลยเรา แต่ถ้าเราได้สติเป็นไงอ๋อมันก็คือตัวเลขไม่ใช่ของเราเนี่ย ตัวเลขสมมุติว่ากัน หายก็หายไปทีงไม่ใช่ของเราเกิดมา กูไม่มีสักเสียหนึ่ง สบายใจไหม ทำใจงี้ได้ไหมคุณแดน เกิดมาไม่ได้มีติดตัวมาสักเหรียญเดียวเลยนะ อันนี้หายไปแสนบาทสบายมากเอาไปเลย ทำบุญนะ สบายใจไหมทำบุญอ๋อไม่เราไม่สบายใจนะเป็นลมไปหลายตลบเลยละเหงื่อแตกเม็ดเท่าข้าวโพดข้าวโพดนี่เลยนะ อะไรเงินมันหายไปไหนจากบัญชีหนึ่งแสนเหรียญเนี่ยมันเป็นลมกับที่เลยแหละนะ แต่พอว่าโอ้เราเกิดมาก็ไม่ได้มีมาได้แต่ แม้แต่สตังเดียวก็ไม่มีแล้วนี่หายไปโอ้เราทำบุญก็แล้วกันมาคิดอย่างนั้นเสมอนะ อะไรหายนะก็ทำบุญ ถ้ามันกลับมามันก็บุญกลับมาหาเราเท่านั้นเองถ้ามันไม่กลับมาก็เอทำบุญต่อไปเลย สบายใจไหมนี่คือสติมันจะเตือนเราอย่างนี้ดังนั้นในเช้าวันนี้เราเรียนแค่สองรู้นี่ก็หนักแล้วเนาะ แต่ที่พูดถึงเรื่องนี้เพื่อให้ไปเห็นโทษของมัน เวลานั่งปฏิบัติอย่าไปมัวนั่งหลับ นั่งง่วงไม่เอา พอรู้สึกจะง่วงปั๊บลุกหนีเลยนะ อย่าไปนั่งง่วงแช่ อย่างนั้น มันไม่ได้มันเสียเวลา แล้ววันนี้ได้เห็นอีกหลายคน ถึงบอกก็ไม่ฟังหรอกนะดูให้ดีก็แล้วก็ได้ตอนปฏิบัตินะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่ศึกษา เรื่องนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนลึกซึ้ง อ๋ออย่าติดอารมณ์เลยฟังตรงนี้ก่อน อารมณ์ค้างนะฮะว่าเราจะเรียนเรื่องนี้ให้ละเอียดให้ถี่ถ้วนให้ลึกซึ้ง จนสามารถถอนรากถอนโคนของความทุกข์ได้ทุกคนทุกท่านถืน